Awit, Kabanata, Isandaan at Labing Tatlo Purihin si Yahweh. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan magmula ngayot magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ni Yahweh dapat papurihan Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Sino bang katulad ng Diyos na si Yahweh, na sa kalangitan, doon nakaluklok? Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Mula kapanglaway, itong mahihirap kanyang itinataas, kanyang nililingap. Sa mga prinsipe ay isinasama, sa mga prinsipe nitong bayan niya, ang babaeng baog pinagpapala niya, binibigyang anak para lumigaya. Purihin si Yahweh.